programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino Basta't siya'y may puso Siya pa rin ay gugustuhin ko Dear MOR, Hi there, Popoy at Hasmin. And hello sa mga avid listeners ng Dear MOR. I'm Sandy, 30 years old at isa akong receptionist sa isang malaking hotel sa Makati. Sumulat ako sa inyo to share a story na may kinalaman sa aking buhay pag-ibig. Actually, Popoy at Hasmin, madami na akong naging boyfriend. Pero none of them ay umabot sa point na mauuwi sa kasalan. Kaya nga at the age of 30 ay wala pa akong sariling pamilya. Kasi naman, Popoy at Hasmin, lahat ng mga naging boyfriend ko ay gwapo. As in, mga tipong Dingdong Dantes o di naman kaya ay Daniel Matsunaga. Sa line of work ko kasi, marami akong nakikilalang iba't ibang mga personalidad mga celebrities, mga politiko, pati nga mga modelo. Kaya hindi may iwasan na matipuhan ako ng mga modelo dahil may angking kagandahan din naman ako. Yan nga lang, totoo nga talaga ang kasabihan na kabilang o sakit lang sa ulo ang mararanasan mo kapag ang boyfriend mo ay guwapo at maganda ang katawan. Sana ba yung lalaking yun? Hmm, friend. Oras na. Magpatulog ka, ha? Kung mag-aaway kayo ng jowa mong si Brent, maglakad muna kayo papuntang Riverbanks. Huwag kayong magsigawan. Pag na ka, lunurin mo. Paano kami mag-aaway? Eh, hindi ko pa nga mahagilap yung lalaking yun, ano? Kanina ko pa tinatawagan, ayaw sumagot eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano daw ba huling text sa'yo? May dinner daw sila ng mga friends niya. Yung mga friends niya sa modeling agency. Saan daw? Sa BGC. Saan sa BGC? Hindi ko alam. Pati mo alam. Erika naman, alangan namang pati kakainin niya, itatanungin ko pa. Pag sinabi niyang BGC, yun na yun. Okay na yun. Naku, Sandy, sa jowa mo yun, kahit brand ng toothpick na ginagamit niya, kailangan alamin mo. Ano? <laughs> Masyado kayang malihin yang si Brent na yan. Kung di mo tatanong, hindi sasabihin kung saan dako na siya ng mundo nagpunta. Siyempre, Erika, model siya. So? Siyempre, kung saan ang racket, saan ang event, ang photoshoot, dun siya. Eh, alam mo namang laking Amerika tong si Brent eh. Mahirap na. Konting kibot ko lang, iisipin niya, sinasakal ko siya. Photoshoot, photoshoot. Gabi-gabi photoshoot. E asan yung mga outcome ng photoshoot niya? Sa magazine, sa billboard. Ikaw, Erika, ha? Lumalabas na naman yung pagiging maldita mo, ha? Aminin mo na kasing ayaw mo kay Brent. Aba, kailan ko dinanay na ayaw ko sa kanya? Ayaw ko talaga sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Sa ex mong si Jeremy. Ayaw ko din kay Rob, kay Lucas, at dun kay Steroids Boy. Sino yun? Steroids Boy? Oo, yung akala mo eh, namamanas na hita ng buntis yung braso. James, yun, TJ. <laughs> Eh, pambihira ka pala eh. Wala ka namang nagustuhan sa lahat na naging boyfriend ko. Kasi nga, pag nagjojowa ka, saksakan ng gwapo. Saksakan din ng pagkasinungaling. Babaero, flirt, malante. Well, sa tingin ko, iba naman si Brent. Char! Iba nga kasi di siya babaero. Baka, lalakero. Erika! You know what? Stop it, ha? Dinadagdagan mo lang ang stress ko. May nag-text. Wait, baka si Brent Sus! Ay, hindi pala si Brent. Oo oh, eh, sino? Si Lulu. Sino namang Lulu? Yung isa pang kasama nating receptionist dati, yung nalipat sa Shaw Boulevard branch ng hotel. Ah, ah, ang sabi. Teka, teka, sandali ha, babasahin ko ha. Hmm. Santi. Ha? Huh? Oh, ano? Nag-check-in daw si Brent sa hotel. Ha? Wala anto ko dun, ha? Sa hotel. As in hotel natin, pero sa Shaw Boulevard na branch? I think so. Eh, akala ko ba nasa BGC? Sabay na napunta sa Shaw. Pero may kotse. Asan kotse mo? Nasa kasa, inatake na naman ng toyo. Ay, teka, teka. Magbabra lang ako. Samahan kita. Wendy, anong gagawin natin? Wala. Wala? Bakit pa tayo gumora dito? Tara na, sugurin na natin. Sugurin? My God, Erica, I'm not that cheap, ha? Baka mamaya ano pang nakakadiri ang abutan natin kapag pinuntahan natin yung kwarto. Eh, anong gagawin natin? Maghihintay. Ay, maghihintay? Ano, hanggang bukas? Hindi, luka-luka. Ah. Sabi kasi ni Lulu, hindi kay Brent nakapangalan yung kwarto. Meaning, pumunta lang siya sa reception area, nagtanong hmm. ng room number, sabay umakyat. Ah, may dinalaw lang pala. May dinalaw, kinita, kinatagpo. I don't care. Ay, ang taray ng lola ko. Ah. Just wait, Erica. Wait and see. Mm-hmm. ako. <laughs> Matagal pa ba? Dalawang oras na tayo nag-aantoy. Malapit na. Oh, ayun na palang hinihintay natin eh. Ha? Uy, si, si Brent nga. Diyan ka lang sa tabi ko, Erica, ha? Huwag kang magsasalita. Copy. Let's go. Oh, Hello there, Brent. S Sandy? Yes, Sandy. Your girlfriend, remember? Baby naman, of course I remember. You're my girlfriend. <laughs> Oh, no, wait. Ex-girlfriend na pala. Wait, what? I'm not your girlfriend anymore, Brent. I'm now your ex. About a minute ago. B baby! Don't, don't, don't call me baby. It's so lame. Goodbye, Brent. I wish you all the bad luck in the world. Halika na, Erica. Sandy! Babe! Baby! Pa-baby-baby ba itong lalaki? Popeye at Hasmin, tuluyan ko na ngang hiniwalayan si Brent. Hindi na ako nahirapan dahil hindi naman yun ang unang pagkakataon na makikipaghiwalay ako sa isang gwapo at matipunong lalaki. Nakakapanghinayang lang kasi syempre sa bawat relasyon na pinapasok natin, eh umaasa tayo na hindi lang pang matagalan kundi panghabang buhay na sana. But unfortunately, Brent was not yet the one. Ilang araw din akong uh, hindi pumasok sa trabaho after ng breakup namin. I just stayed at home crying, eating, crying, eating, matutulog, gigising, iiyak tapos kain ulit. It was my way of coping up with the breakup. But then, after a week, kinailangan ko na rin bumalik sa trabaho. At sa aking pagbabalik, isang di inaasahang tao ang tumambad sa akin. Here's your loyalty card, ma'am. Thank you for staying at Hotel Shanghai. Sandy! Oh, okay ka ba, friend? Oo naman, no? Mukha ba akong super duper hurt? Ngayon, hindi. Salamat sa patong-patong na makeup na nilagay mo. Matakpan lang yung eyebags mo. <laughs> Sinira mo yung kwarto natin. Nagwala ka kaya. Lagit na nga ng mga unan kasi sobrang iyak mo, te. Di mo napapansin tumutulong ng laway mo. Ew, Erica! Huwag kang maingay. Marinig ka ng mga tao. Makadiri ng mga sinasabi mo. Basta ha, sure ka okay ka lang. Oo, sabi. O sige, mamaya. <clears throat> Yun yun. Ay, si Chismisa na naman kayo, ha? <laughs> <clears throat> anyway, Sandy, darling. Yes, sir? Meron tayong VIP guest na darating. Mm-hmm. siya ng presidential suite. Asigusuhin ah, mo siyang mabuti, ah. Alam mo na. Para maengganyo natin siya magpa-member dito sa ating hotel. Yes, sir. I'll take care of him. Ah, kailan po dating niya? Um, well, within the day. Within the day. Got it, sir. All right. Call me when he gets here. Yes, sir. Ayan na. Ah. Ikaw na naman ang ipanghaharap ni manager. Mm-hmm. Alam mo, may <laughs> inner bugaw qualities talaga yung si manager. Luka-luka ka talaga. Joke lang. Alam naman namin lahat dito na ikaw ang the best pagdating sa Englishan. Um, um, <laughs> excuse me? Sandy, may client. Yes, sir. Good mo... Ikaw na naman? Ah, yeah. Ay, Sandy. Eh, grabe ka naman, Sandy. Ngayon lang tayo nagkita after a very long time. Good morning, Sandy. <laughs> I wish I could say the same to you. Kumi <laughs> naman, ka nga naman, Marseille. Kakabalik mo pala sa trabaho, si Mr. Rusty ko na naman ang sasalubong sa'yo. Ah, Sandy! May dala nga pala ako sa'yo. Yan, buungon, gikan Davao. Ah, uh, um, thank you, Mr. Rustico. Nag-abala ka pa. Hmm, di naman. O nga pala, kamusta ka na? Bakit ang tagal mo nawala? Asa ka niya to? Araw-araw ko pumupunta diri ah. Pero di ka na ako makita ni. Ano, Sandy? Naka may problema? Hmm? At saka parang tumaba ka ata. Nagbakasyon ka ba? Hmm? Ano man, dili mo ginasulti sa kuha. Daghang kong resort sa Batangas. Na, ug sa Kabisayaan. Pumili ka, naku ano bahala. Asa makaniad to? Namiss kita eh. Now, wait, wait. Ah. Teka, wait lang Mr. Rustico ha. Dahan-dahan, iisa-isa lang ang tanong kasi medyo mahina ang kalaban. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, na- na-miss kasi kita eh. <laughs> I don't care. <laughs> o- unsa? Ah, sabi ko, uh, thank you for your care. <laughs> Siyempre naman. Eh, asa ba ka ni Adto? Nagbakasyon ka ba? Um, parang ganun na nga. Ah, pero bakit ganyan itsura mo, Day? Bakit? Ano itsura ko? Pumangit ba ako? Hindi ah, oh. Para ka lang, kuan eh. Ah, stress ba? ano man na? Nag-break ba kayo ng boyfriend mo? na si, si Kisa to, si, si Brent? It's Brent. Mm-hmm. And yes, we broke up a week ago. Yes! Ala, ah, tinuod di ay! Tinuod di ay kayo! Um, yes. <laughs> yes! Yes! Dinig ng Diyos ang panalangin ko! Yes! Um, Mr. Rustico, hinaan mo lang ang boses mo, please. Sa so, wakas, single na ka! Pwede na ako manligaw, Day! Ay, <laughs> teka, Mr. Rustico, ha? Magunos didi ka muna, okay? Relax, relax lang, ha? Sinabi ko naman kasi sa'yo, eh paiyakin ka lang lalaking yun eh. Sa akin ka na lang. Ah, Sige na, Sandy. Ah, sa akin ka. Ah, Seryoso ako, Sandy. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Hindi kita sasaktan gaya ng iba. Hindi kita lukuhin. Hindi ako mabababae. As if naman may papatol sa'yo sa tsura mo yan. <laughs> Ay, hindi naman yun ang concern ko, Mr. Rustico. Alam ko naman na tapat kang tao. Eh, anong problema? Eh, ano kasi, um, uh, Uh, ganito na lang. Uh, isipin mo na lang, I'm not yet ready. Not yet ready? Oo, kasi syempre, di ba, kabibreak ko lang eh. I need time to heal muna. At saka, isa pa, meron tayong tinatawag na three-month rule. Hindi naman natatama, nakakahiwalay pa lang namin ng ex ko, eh may i-entertain na agad ako ng lalaki, di ba? Ganun ba? Mm-hmm. Okay lang, Sandy. Mm-hmm. Mananatili ako sa tabi mo sa loob ng tatlong buwan na yon. Ah, ah. <laughs> hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng balikan na lang ulit after three months? Ha? Bubalik ko after 3 months. Oo. <laughs> Dili, dili pwede. Kay papatunayan ko sa imo na ako ang pagmamahal sa loob ng tatlong buwan. Makakaasa ka sa akin, Sandy. <laughs> Mapilit ka talaga. Anyway, uh, ah, Mr. Rustico, nasa trabaho kasi ako. Baka pwedeng ah, leave me in ah, peace muna. <laughs> oh, sige, sige. Uh, pasensya na, ha? Mm-hmm. Balik na lang ako mamaya. dadalhan, dadalhan na kita ng alimango. sige, thank you. Alis na. Okay. Bye, bye, bye Sandy. Bye. See, see you later. Uh, bye. <laughs> Nakakaloka <laughs> to. Panira talaga ng araw yung si Mr. Rustico na yun. In fairness, Sandy, consistent ang lolo mo. Halos dalawang taon ka nang niligawan nun, di ba? Ewan ko ba sa taong yun? Bakit ayaw akong tantanan? Eh, bakit kasi ayaw mong busted eh? Binasted ko na yan, matagal na. Pero hmm. hindi ko alam kung slow ba, mahina lang ba talaga pag-intindi. Ayaw pa rin maniwala. Eh, kung pagbigyan mo na kaya? Pagbigyan? Oo, why not? Why not? Hello? Erika, okay ka lang? Nakita mo ba itsura nun? Oo. Pangit. Sa bagay. Pero teka, malay mo naman kasi, Sandy, nandun ang swerte mo. Saan? Sa mga pangit? Eh, oo. Eh, puro ka kasi sa mga gwapo. Ayan, kabila ang sakit sa puso inabot mo. Try mo naman kaya sa other side. Sa dark side? Malay mo, ate. Andun pala ang susi sa iyong tunay na kaligayahan. Sige nga. Ikaw ba, pag niligawan ng Mr. Rustico na yun, sasagutin mo? Eh. Ah, oh, eh. kita mo na. Payetes mean nakilala ko si Mr. Rustico nang minsan magkaroon ng malaking convention ng mga businessman sa hotel namin. Isa siya sa mga VIP na inaasikaso namin. Ibig sabihin, eh, mayaman si Mr. Rustico. As in, marami siyang mga negosyo na may kinalaman sa construction, real estate at mayroon din siyang ilang mga resort sa Visayas at Mindanao. Kahit na di... Buti na lang talaga at mayaman si Mr. Rustico. Bakit? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Pangit kasi siya at hindi ko sinabi yon bilang isang panlalait kundi bilang isang totoong paglalarawan sa pisikal niyang anyo. Singtangkad ko lang siya. Two shades darker sa kayumanggi ang kulay ng balat. Magsing edad lang din kami pero medyo napapanot na ang bunbunan niya. Ang totoo, hindi ko malarawan ang mismong mukha niya basta hindi siya pasok sa sakto lang category o kaya sa hindi pangit. Hindi rin gwapo. Pero sa lahat ng lalaking sumulpot sa buhay ko, si Mr. Rustico na siguro ang pinakamakulit, pinakamatsyaga, pinakamasugid na manliligaw. Simula kasi nang makilala niya ako, eh palagi siyang dumadalaw sa hotel kapag nasa Maynila na siya. Walang sawa din niya akong niyayayang lumabas na mag-dinner, pero panay naman ang tangg- tanggi ko. At kapag out of town naman, palagi niyang pinapadala ang mga alagad niya na may dalang mga regalo. O di naman kaya eh, bulaklak. Minsan pa nga mga prutas at mga pagkain gaya ng kakanin sa malalaking bilao. Umabot pa nga sa puntong alam na ng buong staff ng hotel na meron akong manliligaw na mayaman pero pangit. Kaya kabilaan din ang pangangantsaw sa akin. Hanggang sa isang gabi, oh, <sighs> Sa wakas, dinner time na. Ano, Sandy? Saan tayo kain? Malamang sa staff lounge. Te, eh, di ba tayo pwedeng lumabas at kumain sa fast food? Erika naman, pagkain pang hotel na nga kinakain natin, naghahanap ka pa rin ng mas cheap na pagkain? Yun na nga, Sandy. Eh. Araw-araw na tayong kumakain ng mga syalang pagkain. Namimiss na ng tiyan ko yung mamantika at chipipoy na pagkain. Sige na, Sandy. Sa labas na tayo kumain. Tara, let's na. Mm-hmm. Oo, sige na nga. Teka, kunin ko lang wallet ko ha, tapos alis na tayo. Sandy! Ay! Ay! Mate! Nakakaloka kang bakla ka. Sulpot ka ng sulpot kung saan-saan. Ay, sorry. Sorry talaga. O eh, bakit ano ba yon? Bakit mo ako hinahanap? Hmm? Ano kasi, may naghahanap sa'yo sa reception. Sino? Mr. Rustico daw. Si Mr. Rustico? Diyos me naman. Hala, Sandy, Tara. Ay, magpalibre tayo ng dinner. Che, ayoko nga ah. Mami, isipin mo pumapayag na akong ligawan niya. Te, nililigawan ka na niya matagal na. Whether you like it or not. At saka, ano ka ba? Kasama mo naman ako eh. Mm, magtigil ka nga, Erika. Ayoko. Ah, Matet, pasabi naman kay Mr. Rustico. Wala ako, lumabas, nag-break time. Alam mo na, bahala ka na ha. Sige na. Eh, Sandy, sinabi ko na kasi yan eh. Ayaw umalis. Importante daw kasi na makausap ka niya. Eh, Matit, sabihin mo, wala talaga. Hindi mo ako mahanap. Basta magdahilan ka na lang. Ayoko talaga siya makita. Sandy, Sandy, Sandy! Ay! oh, um... <laughs> Bakit, Romy? Si Mr. Rustico. Oo, alam ko. Andyan siya. Hindi lang yun. Papunta na siya dito sa office. Ano? Oh, ano nangyari yun? Teka lang. Oo nga eh. Babawal na ng employee dito ha. Si manager eh. Pinapasok niya si Mr. Rustico. Anak ng toko talaga yung baklang mukhang perang yun, oh. Itago niyo ko. Itago niyo ko. Ay, oh, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, sabi, gusto mo? ka, te. Kasi sa mga Basta itago niyo ako sa cabinet, sa cabinet. te, hindi ka kasya dyan. Sa banyo, sa banyo. Ano ka ba? Magkakasalubong kayo sa hallway ni Mr. Rustico. Sa ilalim ng lamesa. Nakukita kita din yung paa mo dyan eh. Sa, sa kisame na lang kasi. Ano kayo, tatas kita. Ay! Ay! Teka lang, kukuha ka, Romy. Sandali. Ano ba, Romy? Romy, ano ba? Ayoko sabi. Isang niya ka lang magtatago. Wala ka nakawalan Sa bintana. Ay, Makamatay ka ba sa amin? Iniwan niyo nga ako. Mas mabuti pang mahulog ako kaysa makita ko yung pangit na lalaki niyo, no? Sa Sunday? Ah! ah. Oh, oh, what are you doing? Oh, hello, Mr. Rustico. Good evening, Mr. Rustico. nag, nag, nagunsa ka? Anong nagkuhan ka sa bintana? Oh, uh, um, I was just gonna, gonna open the window para makapasok ang fresh na hangin. <laughs> Pasensya na ka. <laughs> Dugay ka mo gawas kaya pinapapasok na ko ni manager ba? Ah, um, pansin ko nga eh. So, ah, anong ginagawa mo dito? Bakit andito ka na naman? Um, eh, kasi Sunday. Birthday na ko karon ba? So? Eh, ah. masyado mataray. Oh, I, I mean, uh, happy birthday, Mr. Rustico. Pero, ano pong maipaglilingkod namin sa'yo? Eh, baka pwede kang muuban sa kuha karon. Muuban? Oo, oh, Muman. Samahan mo ako mag-dinner. Dinner? <laughs> Naku, pasensya na, Mr. Rustico, ha? Naka-duty kasi ako eh. Hindi ako pwedeng... Ah, Ay, good news! Good news? Ah, ano namang pwedeng maging good news mula sa'yo? Shh! Eh, ah, ano pong, anong good news yon, Mr. Rustico? Pinagpaalam na kita sa boss ni mo. Umuuna siya eh. Oo? Oo! Mag-early out ka daw. O diba? Wala na yung problema. Hmm. <laughs> Erika, <laughs> narinig mo yun? Pinayagan ako ni manager mag-early out. How kind of him. Ande. <laughs> Erika, tawagan mo na yung mga tropa mong ex-convict. Sabihin mo, tambangan si manager pa uwi, ha? Andi. So, are we good to go? Uh, do I have a choice? Let's go. Good luck, Sandy! Kaya mo yan. Wow, Mr. Rustico, this is a very nice restaurant. You really have good taste, huh? Of course. Of course, Sandy. You know, this restaurant, they have uh, Asian, mm -hmm. European, even Martian food. <laughs> Di ba? Uh -huh. When I travel, I travel a lot. I travel here and everywhere. And I eat at restaurant with beautiful foods. Ah, hanip nitong Bisayang to. Napunta na lang sa mamahaling restaurant ng English-English pa. Mali-mali naman. What is it? Ah, oh, nothing, nothing. You said uh, beautiful food? Yes, beautiful food. Oh, you mean uh, delicious food? Beautiful. Uh, delicious, you know. Picturable food, right? Nice to look at, at uh, it, uh, di ba? ah, <laughs> so, what do you want to order, my lady? Oh, um, shall we call the waiter? Yes, yes, yes. Uh, waiter. Uh, yes, sir. Uh, we're gonna order. What do you want, Sandy? I'll have the shrimp mango salad first, and then the um, linguine with clams. Mm, shrimp mango salad, linguine with clams. How about you, sir? Uh, I want the beef. The beef. Uh, bobord. Basta bar bar bar beef. Eh? Unsa man uh, sir? Kini ba? Kani, what, what is this? Oh, beef bourguignon, sir. Ah, Beef bourguignon? Uh, yes, sir. How about drinks, sir? Uh, would you like to wine, Sandy? Oh, no, thank you. Um, just um, water, please. Ah, are you sure? Yes, I'm sure. Makalasingin mo pa. Two waters, please. Uh, yes, sir. I will be back with your orders. So, magkaliwanagan nga tayo, Mr. Rustico. Um, saan ka ba talaga galing? At anong ginagawa mo sa buhay? Unsa? Oh, sa Cebu talaga ako originally. Sandy, I started doing business, you know, and then uh, I just got lucky and rich. Ah, so kung taga Cebu ka, what's your business here in Manila? Oh, you know, I want to expand my horizon. Expand your horizons? Yeah, I want to branch out my kuan ba, kanang my business. Ah. And one more thing. We're not getting any younger Sandy. I want to settle down sometime, anytime soon. I want to, ano, to, to, to marry ba? Mm-hmm. To find the, the love of my life. And I know, she's here in Manila. Ah, sa Cebu maraming magagandang babae doon ah, or sa Davao. Try mo rin sa Palawan o kaya sa Batanes. Ikaw naman, ang daming magagandang babae sa buong Pilipinas. Huwag ka na sa Manila maghanap ng babae. Hmm? <laughs> Mukhang dili na ako mahirapan mag-find sa kanya, Sandy. Ha? Because I think, uh, I think, uh, She's in front of me already. Mm, ano ka mo? <laughs> the possible love of my life is right in the front of me. Nanay Goodbye, Mr. Rustico. Thank you. Bye. Ingat. Bye-bye. <sighs> well, mukhang hindi na masama. Oh, Erica, gising ka pa? Malamang. Nag-aalala ako para sa'yo. <laughs> ha? Bakit naman? Nakabahan ako kasi si Mr. Rustico kasama mo. Baka mamaya kasi nagadalin. <laughs> Oo, eh ah. <laughs> Pero in fairness, Erica, hindi naman sama. Ha? Anong hindi naman sama? Yung date namin. Ah, akala ko yung itsura niya. I mean, mali-mali siya sa pagsasalita at minsan may pagkamanyak ng konti yung mga pinagsasabi. Pero all in all, he's a good guy. Mm. Surprisingly, ah, he's very gentleman. Good listener at maayos makitungo sa ibang tao. Well, dapat lang okay siyang tao kasi hello, kung pangit na nga mukha niya, pangit pa ugali niya. Kahit sa kangkungan, walang pupulot sa kanya. <laughs> Grabe ka naman, Erika. Ang mean mo, ah! Oh my God, Sandy. Tama ba narinig ko sa'yo? Parang kanina lang halos isumpa mo sa langit yung pagkikita nyo ni Mr. Rustico tapos ngayon pinagtatanggol mo na? Ano ka ba? Ang ibig ko lang sabihin, medyo nakilala ko na kasi yung the other side of him. Yung positive side. Hala-hala siya oh. <laughs> Sandy ah, nung sinabi ko sa'yo na huwag ka hmm. magjowa ng gwapo, di ko sinabi na magjowa ka ng pangit. Mayaman nga, pangit mo. Erika, hindi ko naman jojowain tong si Toti. To Toti? Si Mr. Rustico. Oh, ano First name basis na kayo ngayon, ganyan. Yup, we're friends na. Friends? Uh-huh. And we're gonna go out again, actually. Uh, uh, date? Friendly date. Uh, uh, friendly date mo mukha mo? O, oh, sige na, sabihin na natin. I just want to know him better. Ano daw? Erika, ilang taon na ba ako, no? 30. Ang dami-dami ko na naging boyfriend. Hot and sexy boyfriend. Hot and sexy boyfriends. Pero anong napala ako? Wala, di ba? Alam mo yun? Palagi na lang akong kumakain ng steak, so baka it's time na tumikim naman ako ng ibang putahe. Ano, exotic food. From steak, lilipat ka ng adobong palaka. Parang ganun. My God, girl. Hindi ko may kayo, may pinakain sa'yo, Mr. ko. Halika sa banyo! nyo! Isuka mo lahat yan! Oo, oh, ka, Erika! Halika na! <laughs> Popoy at Hasmin, sa first date namin na yun ni Mr. Rustico o Toti, eh inaamin ko na nag-enjoy talaga ako. Sa umpisa, super ilang ako kasi asar talaga ako sa mukha niya. At kahit nga yung mga waiters sa restaurant, eh ramdam ko na inoobserbahan din kami. Pero habang tumatagal ang pag-uusap namin ni Mr. Rustico, eh unti-unti akong naging komportable sa kanya. Napaka-funny niyang tao hindi ko lang alam kung sinasadya niyang maging funny o katawa-tawa lang talaga siya in general. Pero sa loob ng halos tatlong oras naming magkasama, naisip ko na hindi naman pala masamang maging kaibigan si Toti. Popoy at Hasmin, sa paglipas ng mga araw, nasundan ang unang date namin ni Mr. Rustico. Minsan kaming dalawa lang pero madalas sinasama ko si Erika at iba pang mga kaibigan. Kahit sila ay naging kaibigan na rin si Mr. Rustico. At habang tumatagal, lalong nagbabago ang loob ko sa kanya. Dear M.O.R. Kahit hindi ko... Oras natin mga kapamilya, 1.10 na po ng hapon. At ang oras natin sa atin yan ng V-Fresh at ng Petron Fuel for Everyone. I want to be that rustico Rustico, rustico, I wanna be that rustico, rus rustico ko. Namiss ko yan. <laughs> si rustico na mayaman. Ah, rustico Oo, romantic. Sino ba naman ang hindi gusto Mm. maging ganun kayaman? No? Oo naman. Kabog, pero pag nagsalita, parang hindi naman mayaman. Charing! <laughs> Uy, in fairness, maraming ganyang tao, Popoy. Alam mo yung simple, simple lang. 'di ba? Kung tignan mo eh parang wala lang, magsalita wala lang pero magugulat ka may mga asyenda, oh, may, may, mga naglalaki may resort. negosyo. Oh kabog yung mga ganun, no? Yung hmm, mga mas tipong... maganda nga yan, mas na-appreciate ko yung mga taong ganyan. Yung mga Correct. kaibigan kong ganyan na, ano yan, wow. uh, low profile. <laughs> Low profile. Napaka-simple lang. Mm-mm. Low profile sa maximum, ano, chenin, <laughs> na nasa maximum detention. Yeah, Charing. maximum security, <laughs> oh. ano yan, chorva. Yeah. Pero ayun nga, in fairness, nakakatuwa naman itong si Rusi, Kuya Rustico, no? Ang, ta- ang taas ng confidence. Aha. Uh-huh. Tsaka diba? matyaga, matyaga. Makikita masugid, matyaga. yun ang tinatawag na masugid. Masugid na manliligaw. Oo, masuk, masugid na manliligaw kahit na ilang beses na pala siyang binasid. My God, ikaw ba, Popoy? manliligaw ka ba sa isang babaeng ang tagal, binasted ka na tapos dalawang taon kang pinag-iintay? Ay, pagka gustong gusto ko talaga, magpapaka-rustic ako sa diskarte niya. Ay, antaray. Mm-hmm. Ako dali! Ha? Ay, si Rustico. Andito si Rustico ah. Nakatambay pa si Rustico. Oo, tama na <laughs> Pero ito na na. Basahin muna natin yung mga reaksyon ng ating mga listeners mula kay Steffi Bersaluna. Minsan ang mga totoong nagmamahal sa atin ay nasa tabi-tabi lang. Yan, tama yan. Nasa tabi-tabi lang. Ha? Kahit sa mga picturan, Hasmin, di ba? Mm. Mga hindi inilalagay sa gitna yan. Correct. Uh, nasa tabi-tabi <laughs> lang sa tabi-tabi o sa likuran, ganun. <laughs> Kasama lang. Okay, tapos sabi niya, lovely kasikas. Grabe, tawang-tawa talaga ako kay Papi. Uh, baby girl has mean at uh, Popoy. Pati si uh, ah, Bosco, nakitawa na rin. Ang galing, halu-halu na ang salita ni Papi Charles. <laughs> Mula naman kay uh, Jerry Lynn Ignacio. Ang cute ni Papi Charles. Ayan, natural na natural lang ang pagkapangit. Mm. Charing! natural na natural lang. Oh. Walang e- oh, ito oh sorry, walang effort. Ganyan ang mga magagaling na artista. Mm-mm. Natural walang effort. Na-imagine ko yung story starring ang Pachito. Yan. Ang talaga Ka- pag mga pangit ang role no epic na epic kay Papi. Ikaw <laughs> talaga. Ganun. Ayan, hindi tsaka si uh, <laughs> Papi ngayon ha, ba parang rumurusti ko na ng uh, level ng kayamanan niya. Lumayaman. Mm. Taray, pero ang pes, walang pagbabago. <laughs> Charik. Charik. Charot. Flora May uh, ah, Bantatwa, ah. sabi niya, Gwapopoy at gandang asmin. Ang saya ng kwento, nakakatawa si uh, Papi Charles. Ang saya talaga ng Pachito pag nag-uusap. Mamamatay na ako sa katatawa. Ako rin gusto ko yung mga linyahan ni ano eh. Correct. Ni, ni Chiki Boom Boom. Mm-hmm. Ayan ha, parang ano... <laughs> parang concerned na kaibigan na na parang uh, siya yung karelasyon nung uh, boyfriend sa Tama. pagka-concern. Pero ako talagang pinaka napusuan ko talaga dito si Papi Charles. <laughs> Oh. Talagang hindi ka mapapaya pag mga ganyang role ang ibibigay mo kay Papi. Mula naman kay Joyce Tenta, pangit man daw sa paningin pangit pa rin kahit anong gawin. Ay, grabe, papi, oh. Pinatatamaan ka, oh. Mr. Rustico over sa pag-i-English kahit Bisaya sounds daw. Sandy naman, magpaka-practical ka, may datong na yan. Mm. Oh, ito, sabi ni uh, Mark uh, Simon, uh, di malaluan. Uh, good day sa inyo, Guapopoy at uh, sexiest beautiful Hasmin. Uy. Apo, kailangan niya yung mga ganyan Alam ngayon. Niya. Bumabawi, ah. bumabawi. <laughs> Ayan, nakakatuwa naman ang story nyo. Parang linya lang sa kanta. Humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Ayan, mukhang kaya Mr. Rustico din. Babagsak yan si ate. At mukhang uh, kakainin niya ang lahat ng mga panlalait na sinasabi niya. Uh, kaabang-abang ang second part. Ay, eh, feeling ko. Of, ako rin may feeling na dyan yan babagsak. Kasi yung first date na ayaw na ayaw niya, halos magtago sa cabinet, mm-hmm. ba nasundan? Tama. Ah. Ah. Mula naman kay Jerry Casin, Guapopoy at Hasmin. Ay, na-miss daw niya ako. Ay, ako din. Ayan, nangisay ako sa kakatawa sa episode ngayon. Lalo na sa pagbibisaya ni Rustico. Sana magkatuluyan sina Sandy at Rustico para maging Biote and the best. <laughs> Happy listening daw sa mga mananahi dyan sa GK Espiritu Santo sa Paho, Baesa, Baisa, Quezon City. Ayun. At uh, syempre, I'm ah, happy happy listening din sa Ramos Bake Shop. Ayan, kay Joanna. Salamat. At uh, ganun na rin. Ba, mga laging uh, nakikinig nga sa atin na to. Ayan, sina ang gwapong-gwapong si uh, Sir Sunny. Ayan, at uh, Ma'am Sally, Angelo, oh, Angelo, Boy, Alan, and uh, Chris. Ayan ang uh, Dipstick Auto Salon. Yun Thank yun. you! At syempre nga mga kapamilya, maya-maya ang tabayaran natin ang part 2 ng storya ni Sandy at ni Rustico. Talagang uh, ah, nakuabangan natin kung mababarang ba. ni, <laughs> mababarang ba ni Rustico si Sandy o... Uh, Oo, ah, bilang kung uh, saan mm, kung saan saan nakakarating ito si Rustico. Oo, baka nga. Ma, na. Tapos ah. bigay ng bigay ng kung ano, mga sapin-sapin, alimango. <laughs> 'Di ba? Mahirap tumanggap ng mga ganyan eh, no? Tingnan po natin kung tuluyang magagayuma si Sandy o Mm-mm. makikita ni Sandy yung uh, magandang uh, magandang uh, katangian naman mm-hmm. ni Rustico. Oo naman. Yan, sinasabi natin, uh, don't judge the book by its cover. Yes, oh. correct. Malaking check. Kaya nga sabi ko nga sa lahat ng mga chararat, may pag-asa pa kayo. Pakinggan oh. ang storya ni I Wanna Be That Rustico, Rustico, Rustico. Hey! I, I wanna be that Rustico. Rustico. Rus, Rusti. Rus, T, ko, ko si Yasmin, no? <laughs> Munti ka na. Munti ka na. Oras natin mga kapamilya, 1.16 na po ng uh, hapon. At syempre nga, kasama niyo pa rin. Ako po si Baby Girl Hasmin. At ako naman, DJP, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. Maratili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Kahit hindi gwapo Kahit na di matalino Basta't siya'y may puso Siya pa rin ay gugustuhin ko Hindi kinakailangan Popoy at Hasmin, sa paglipas ng buwan ay nangyari na nga ang hindi inaasahan ng lahat ng mga tao. Lalong-lalo na ako. Nahuli ni Toti ang puso ko. In other words, ay naging kami na nga. Ilang buwan ko din pinag-isipan at pinagdasal ang desisyon kong yon. Ultimo sa kaibigan kong psychologist ay eh, kumonsulta din ako. Nagpa-survey pa nga ako sa mga katrabaho ko sa hotel. And in the end, ang tanging sagot lang nila ay kung mahal mo, walang kaso ang panlabas na anyo. Kaya naman binigay ko na kay Toti ang bittersweet kong oo. Aaminin ko, nung umpisa para siyang isang malaking challenge sa akin pero sa tuwing pinapadama sa akin ni Toti ang pagmamahal niya, nakaka- ka- nakakalimutan ko nga na pangit ang itsura niya. Kinikilig ako in all levels at isa pa, kampante ako na hindi ako sasaktan ni Toti. Well, obviously, feeling ko naman eh walang ibang papatol sa kanya kundi ako. At dahil boyfriend ko na si Toti, syempre kinailangan ko siyang ipakilala sa magulang ko. And let me tell you, Popoy at Hasmin, hindi naging madali ang lahat. Toti, are you okay? Mm. Yeah. Oo, okay na. I'm, I'm, I'm just, you know, um, na, na-nervous ba? I've never been so nervous in my whole life since I was born. Relax. Don't worry. Magugustuhan ka nila, Mami. <laughs> you think so? no. <laughs> Not really. Pinalalakas ko lang ang loob mo. Pero wala kang dapat alalahanin. Gustuhin ka man nila o hindi, ang importante, okay tayo, di ba? Of course. I want to impress your parents. Kay amahan o inahan mo sila eh. Mahalaga man sila sa imuha. Well, yeah. Pero sa huli, ako pa rin naman ang masusunod eh. Kaya relax ka lang dyan, ha? Napag-usapan na namin to, ha? Kahit anong mangyari, sagot kita. Ano? Tara na? Kanina pa tayo dito sa pinto eh. Pwede na ba akong kumatok? Will! Woo! Let's go! Hi, Mom. Oh, my anak, na-miss kita. Pa, andito na si Sandy, dali. Diyan na. Sandy? Dad. Hi, baby girl. oh. <laughs> How are you, Iya? We've missed you. I'm okay, Dad. Na-miss ko rin kayo eh. Ah, halika, Iya. Pasok, pasok. Oh, pati yung driver niya, papasukin na rin. Um, eh... Asan na itong si Mr. Rustico, anak? Oo nga. Asan na siya? Yung driver niyo andito na pero siya wala. Siya ba nagparada ng sasakyan? <laughs> Mom, Dad, wala kaming driver. Ha? Huh? Siya po. Siya po si Mr. Rustico. Ha? Ha? <laughs> Teka, uh, hindi mo ba driver yan? What? Dad? No, siya si Toti Rustico. My boyfriend. Uh, ma ma mayong buntag, ma'am, sir. Bo- boyfriend mo? Boyfriend. Siya naman pala yung boyfriend pa. Ikaw talaga. Ay, ah, good, good morning. Good morning, Iho. Um, ah, maupo kayo. Upo, upo. Sige, sige lang. Um, pa, papa. Ah? Sabi ko, upo. Gumalaw ka naman. Ah, ah, oo, ah, upo kayo, upo. Thank you, thank you po. Uh, by, by the way, uh, Mami, ay, Diyos ko po, tinawag ako, mami. Ah, ah, yes, iho. Uh, you have a very beautiful home. It's picturable. Ah, picturable? Um, ibig sabihin, Mommy, uh, ah, magandang picturean at ipost sa, ano, uh, sa, sa Facebook, yung bahay natin. Oh. Hmm. Ah. Uh... uh, iho? Yes, Dad. Ako. Dad na tinawag sa akin, ma. Ah, uh, <clears throat> anyway, iho, ah, uh, anong uh, anong nakita ng anak ko sa iyo? Dad, dad. I mean, I mean, what are your good qualities? Yung, yung ganun. Uh, ah, Please, help us uh, understand why, uh, why my daughter, um, paano ba? Shows you, why are you two together? Um, sir, I'm a businessman. I have a construction supplies company and I also invest in various companies here in uh, other parts of the Philippines. Oh. Ah, mayaman ka pala. Buti na lang, ano? <laughs> Daddy, Dad. What? <laughs> Be nice. I am being nice. Um, Dad, alam ko po, medyo protective kayo kay Sandy ba? Pero asahan niyo po na mabuti po ang intensyon ko. I will not hurt her. But instead, I will take care of her with all my heart. Lalo na po pag nagkaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nako. Ah, ah, <laughs> ah, sariling pamilya ka agad, Iho? In time po, syempre. <sighs> Balak na ata magpalayo ng loko. Pa, um, uh, why don't we head over to the dining area? Uh, mag-breakfast muna kayo. Good idea, Mommy. Let's go. Uh, <sighs> Sandy? Dad, Sandy, Dad. Can I talk to you for a while? Oh, uh, sure. Uh, Toti, mauna na kayo ni Mommy sa dining area. Okay, sure, sure, sure. Yes, Dad. Iha naman. Anong pumasok sa isip mo at pinatulan mo yung lalaking yun? Ha? Huh? What do you mean? Anak, ang pangit. ang pangit. <laughs> Diyos ko, papatawarin niyo ako pero ang pangit niya talaga. Dad, hinaan mo boses mo. Baka marinig ka niya. I mean, baby girl, What happened to you? Dati-rati ang mga boyfriend mo, mga gwapo. Matatangkad, mapuputi. Eh bakit ngayon, complete opposite? Pangit, maliit, maitim. Dad, he's a good man. With a bad face. Dad! Ako, anak, aminado naman akong hindi ako gwapo, pero wala naman ako sa level na ganun. Bakit ah? Dahil ba sa mayaman siya? Ganun ka na ba ngayon, Sandy? Dad, of course not. Well, then why? Why him? He, Dad, he's too much. Hindi mo pa napapansin? I'm happier. Happier? Yes, remember nung mga nakaraang taon, walang linggo na hindi ako tumawag kay mommy para humingi ng payo. Walang linggo na hindi ako umiyak. Pero this time with Toti, never akong tumawag kay mommy para maglabas ng sama ng loob. Because everything about him is good. Well, except for the physical appearance, pero baliwala na yun eh kung ikukumpara sa kung paano niya ako pasayahin. Anong mas gusto mo? Guwapo nga boyfriend ko pero papatay naman ako sa sama ng loob. O yung ganyang katulad ni Toti pero sobrang saya ko naman. Anak, well, mas okay na sigurong mangunsumi paminsan-minsan. Basta ba maganda at guwapo magiging apo ko eh. Seryoso ka ba, Dad? Ay, I can't, anak. I can't imagine that man being part of our family. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ayoko na... Ayoko na magsalita dahil baka hindi na ako tanggapin ng Diyos sa langit pag nagkataon. I mean, ang ganda-ganda ng anak ko pero napunta na lang sa isang... Sa isang? Sa isang? Sa isang, sa isang hindi mo ka-level. So ayaw mo sa kanya? Anak. Ayaw mo nga, Dad. Yes. Definitely, ayoko. Pero na lang kung ipapa-plastic surgery mo siya, tapos kumuha ka na lang ng sperm donor mula sa ibang lalaki. Yung lalaki may mas maayos na itsura. My God, Dad. Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi mo. Well then, kung hindi mo siya gusto, alis na lang kami. Uh, wait, Sandy? Sandy! Toti! Toti! Uh, Sa Sandy! Let's go! Hala? Nga naman, nga naman, nga man. Come on, let's go. Hindi tayo welcome sa bahay na to. Let's go. Pero, Sandy! I said let's go! Popoy at Hasmin, sumama ang loob ko sa parents ko dahil hindi nila tanggap si Toti. At ang masama pa nga nito, totoo ang mga sinabi nila at kahit ako, eh napaisip din. Okay lang ba na kami nga ni Toti ang magkatuluyan? Siyempre, kapag nagkaroon kami ng mga supling, eh malaki ang posibilidad na hindi ko sila maging kamukha. Handa na ba ako sa mga magiging opinyon ng mga kamag-anak namin at mga kaibigan? Kaya ko bang panindigan si Toti? Nainis ako po Popoy at Hasmin dahil ginulo ng mga magulang ko ang aking isipan. Sandy. Hmm? Anong oras ako kailangan umalis? Anong oras ba maabot din si Erika? Kahit anong oras, okay lang naman kay Erika na magstay ka dito sa apartment namin eh. Kaya relax ka lang, manood ka lang ng TV. Ah, sige. Hindi ko na nga makita ang asawa ko. Sandy. Hmm. May problema ka ba? Wala. Wala naman. Eh, bakit parang wala ka ata sa mood? Ilang araw ka ng ganyan ba? Something wrong? Wala nga. Please lang, Toti. Huwag mo na akong kulitin, okay? Stress lang siguro ako sa trabaho. Kaya mo na ako. Okay, sige. Pasensya na. Um, siya pala, Sunday. No. Um, ano kasi, uh, niadto ko sa akong, sa imuhang parents ba? Ha? Kaninang umaga? Teka, bakit mo ginawa yun? Eh, sandali. Huwag kang magalit. Toti, pinuntahan mong magulang ko nang hindi mo sinasabi sa akin. Bakit hindi ako magagalit? Eh, ano pa problema? Anong masama? Wala. Basta. Eh, bakit ayaw ni mo bisitahon sila? Tapos sila, ayaw din ako makita. Ano ibig mo sabihin? Eh, nagpadala kasi ako ng kuan, kanang laming boxes ba sa chocolates good? Tapos, it was returned to me by the delivery boy. So, chinik ko. Baka naunsa na sila. Pagdating na ko doon, Ayaw ko papasukin ng gwardya. Ayaw daw nila na makita ako. Naman, Sandy. Asa may problema sa mga magulang ni mo? Hmm. Toti, huwag mo na ulitin yon ha? Don't call or see my parents without telling me. But why? Is there a problem? Wala. We just had a little misunderstanding. Tungkol saan? Basta. Tungkol sa atin? No. Basta ako nang bahala doon. Tungkol sa atin? O sa akin lang? Toti, please. Sandy, sabihin mo na. Ayaw ba na sa akin? No. Huwag ka nga magsinungaling, Sandy. Sabihin mo ang totoo. Ayaw nila sa akin, no? Ayaw, no? Toti, hindi sa ganon. Well, wait. Ayaw nila sa akin, Sandy. No? Tama? Ang tinuod, magsalita ka na. Para hindi na tayo mahirapan pareho. Ayaw nila sa kuwa, di ba? Magsalita ka, Sandy! Okay, okay, fine. Ayaw nila sa'yo. At kung ayaw nila sa'yo, ayoko na rin sa kanila. As simple as that. Ayaw nila sa kuwa? Ano naman, Sandy? Did I do something they're not happy about? Uh, wala naman. They just... They just don't like you. Well, there's gonna be a reason. Wala. Ganun lang talaga sila mom and dad. Hindi ako naniniwala. Huwag ka na magkaila, Sandy. What do you want me to say? Yung totoo! Anong totoo? Bakit ayaw nila sa akin? Dahil ba sa itsura ko? What? Of course not! Of course not! Of course not, kadiha! Ay naku, Sandy. Huwag kang magsinungaling sa akin. Dili na ko kaya. Ha? Ayoko lang ganyan. Usulti kang tinuod ba? Magsabi ka ng totoo. Fine, fine, fine, okay? Sige, tatapatin na kita, Mr. Rustico. Ayaw ng pamilya ko sa'yo. Ayaw nila sa'yo dahil sa itsura mo. Dahil, dahil, ano, um, dahil hindi daw tayo magka-level. Dahil pangit ako? Sa'yo nang galing yan, ha? Ayaw nila sa akin dahil pangit ako? Ikaw ang nagsabi ng salitang pangit. Oh, come on, Sandy. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba, dahil naman sa itsura ko, itsura ko dahil pangit ako. Pangit ako, pangit ako, Sandy! Look, Toti. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Toti, huwag ka masyado mag-isip ng kung... Taga na, taga na to sa kwarta. Excuse me? What? Give them money, gifts, and let them travel the world. Give them whatever they want. Baka pag nagkataon, sila pa mismo magtulak sa imo papunta sa akin. Okay! Saan ka? Eh ikaw, na paano ka? Para mong na rin sinabi mo kang perang magulang ko. Hindi naman sa ganun, Sandy. Makinig ka. Ang ibig ko lang sabihin eh, I mean, gaya mo. Gaya ko? Gaya mo. Di ba? Sinagot mo ako kasi magaling ako manligaw. Binibigay ko ang lahat ng gusto mo. Dinala kita sa iba't ibang klase ng lugar. I give you everything. What the heck? Yun bang akala mo? Yun bang tingin mo sa akin? Hindi oh sa ganun. Hindi sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin ba, Kwan, paminaw, ano? paminaw good? Feeling mo kapag pinakitaan mo ng pera magulang ko, magugustuhan ka nila? Kapag sinampal mo sila ng pera, lalambot ang puso nila sa'yo? Ano, magpapaulan ka ng mga material na bagay? At gaya ko kamo? Hoy, Mr. Rustico, para sabihin ko sa'yo, hindi ako nadadala sa pera, lalo na ang magulang ko. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba perang habol ko sa'yo? Pwes nagkakamali ka. Hindi man kami singyaman mo, pero maayos ang buhay namin. Pinalaki nila ako maging independent. Hindi kita sinagot dahil sa pera mo. Makakala mo ha. Dahil may pera din ako sa sarili ko. Hindi ako cheap, Mr. Rustico. My God, akala ko pa naman, mukha mo lang ang pangit sa'yo. Pati pala ugali mo, nahawaan na din ang kapangitan ng mukha mo. Yun ang gusto mong marinig, di ba? Yung totoo? O ayan, sinabi ko na ang totoo. Ang pangit mo! Sandy, bakit mo naman magsalita? Mas masakit ang iniisip mo sa pamilya ko. For your information, Mr. Rustico, maswerte ka at tinanggap kita dahil wala nang ibang papato sa'yo kundi yung totoong sinasabi mong mukhang pera. Lumayas ka nga sa pamamahay ko. Sandy, I'm sorry. Layas! Sandy! Alis! Sandy, please. Popoy at Hasmin, naibuhos ko kay Toti ang lahat ng naipong stress sa loob ko. Hindi rin kasi ako makapaniwala sa mga sinabi niya laban sa akin at sa pamilya ko. Kaya naman nakipaghiwalay ako sa kanya. Although, uh, alam ko na parehas lang kaming nabigla sa mga pinagsasabi namin. Pero sadyang mabigat talaga ang loob ko at sa mga binitawan niyang salita. Kahit... Ang tanging nagawa ko lang after our breakup was to wait and see kung ano ang mangyayari. Hindi naman ako binigo ni Toti. Araw-araw siyang nagpupunta sa bahay. Nagpapadala ng kung ano-ano at nagsusorry. Pero hindi ko siya hinarap. Hinayaan ko muna siyang magdusa sandali. ka pa rin papasok. Pangatlong araw mo na itong wala sa trabaho, ah. Tinatamad pa ako, eh. Sa pa, sayang naman yung mga leave ko. Hindi ko nagagamit. Eh, sana. Kung ginagamit mo sa masayang paraan yung leave mo, ete, eh, dito ka lang sa bahay. Bus ka kaya? Ayoko. Baka masalubong ko pa dun si Mr. Rustico. Speaking of Mr. Rustico, halos araw-araw, buong araw kanya inaantay pumasok sa hotel. Naawa na ako, te. Naawa? Akala ko ba ayaw mo dun? Di pala naawa. Naiirita. Ah. Kasi sa tuwing pupwesto ako sa front desk, yung pangit niya mukha nakikita ko. Oh, ayan, Kerry. <sighs> Hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Alin? Yung parang mukhang pera yung magulang mo kuno? Oo. Siyempre, para na rin yung sinabi na kaya ako siya pinatulan dahil sa pera niya. Di Erika! Joke lang, ito ano naman. Wala. Nasaktan lang talaga ako sa sinabi niya eh. Eh malay mo naman kasi, nasaktan lang din siya. Kilala naman natin si Mr. Rustico, di ba? Mabait na tao naman yon. Mm, down to earth, humble, ganun. Baka nabigla lang din sa mga sinabi mo. In fairness, boto ko na sa kanya. Slight. Pangit pa rin siya sa paningin ko eh. <laughs> anyway, sige, sige na, papasok na ako. Ingat. Um, teka, Sandy. Oh. Eto, Seriously speaking, ah. Yuck. <laughs> Seryoso nga. Um, ayoko kay Mr. Rustico. Physically. Pero, tama ka naman eh. Mabait siyang tao. Kapag nakakasama ko kayong dalawa, minsan nakakalimutan kong pangit siya. But of course, naalala ko ulit na pangit siya kapag di na natin siya kasama. Basta, ang gusto kong sabihin is, kung papipiliin ako kung sino ang magiging boyfriend mo, si hmm. Brent, James, Jeremy, etc. na matangkad at gwapo o si Mr. Rustico na ano, na, hmm. alam mo na, honestly, hindi ako makapaniwalang sasabihin ko to. Pero, Day, parang mas okay na sa akin na dun ka kay Mr. Rustico. I mean, oo, pangit siya. Pero parang gumagwapo siya kapag ka ikaw ang kasama niya. Mm-hmm. At ikaw naman, ganda ka na eh. Pero lalo ka pang gumaganda. Alam mo bakit? Bakit? Kasi ang saya-saya mo kapag kasama mo siya. Mm-hmm. Si Mr. Rustico naman, hindi ko rin mapaliwanag yung saya niya. I see you smile, laugh, mga masasayang expression na never kong nakita nung boyfriend mo si Brent, si James, sila-sila, gets? So <laughs> think about it. Follow your heart. Fairness talaga, Erika. <laughs> Sira. Sige, is na ako. <laughs> Thanks, Erica. Welcome, Bess. Oh, bye-bye now. Bye. Sino yan? Sandy? Ay, nako. Sandy! Sandy, papasukin mo na ako. Sige na, Sandy. Maluhi ka na ako. Huwag kang magulo. Sinabi ko na ayoko makita ka eh. Ilang araw mo na akong tinataboy, Sandy. Kasapin mo na ako, please. Sandy, please. Sorry na. Bumalik ka na lang ulit sa susunod na linggo. Sorry na, Sandy. Sandy naman, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya yung mga sinasabi ko na nasaktan lang kasi ako. Nasaktan ako dahil ayaw sa akin ng mga magulang mo. Ayaw nila sa akin dahil pangit ako. Sandy, alam ko naman na hindi ako gwapo. Wala akong itsura. Kaya alam mo yun, nasanay ako nang dinadaan sa pera lahat-lahat kasi sa lahat naman ng tao, ikaw lang yung alam kong tumatanggap sa akin ng buong buo. Sandy, yung, yung iba, hindi ko alam na pera lang yung habol nila sa akin. So ano, tingin mo sinagot kita dahil sa pera mo, ha? Hindi naman sa'yo na anak, Sandy, pero syempre nasabi ko lang naman yun kasi katulad ni mo. Mga paryente ni mo, di ba? Akala ko mabait din sila. Akala ko tatanggapin nila ako gaya ng pagtanggap mo sa ako. Pero hindi pala, kaya nagulat lang ako. Baluman ko na dili ka mukhang pera pamilya ni mo, pero hindi ko talaga sinasadya yung mga sinasabi ko sa'yo, Sandy. Ihigog mata ka. mahal na mahal na mahal kita, Sandy. Patawarin mo na ako, please. Sandy? Ay, sige, pinapatawad na kita. Pero sa isang kondisyon. Ano man? Bisag unsa, buhaton na ako. Huwag na huwag mo nang isipin na pangit ka. At lalong huwag na huwag mong idadaan sa perang lahat dahil pangit ka. Nagustuhan kita, Mr. Rustico, hindi dahil sa mga regalo mo. Nagustuhan kita kasi tama yung sinabi ni Erika. Sinabi ni Erika? Oo, amazing nga eh. For once may sinabing tama si Erika. Nagustuhan kita, Toti, kasi napapangiti mo ko. Napapatawa mo ko. Napapasaya mo ako sa paraang hindi nagawa ng kahit na sinong lalaki na karelasyon ko. At sa dinami-dami ng mga napagdaanan ko, feeling ko, makukontento na ako sa isang tulad mo. Kahit hindi ka gwapo, kahit hindi ka matangkad, kahit magaspang yung balat mo. <laughs> Basta mabuti ang kalooban mo, Toti. Kaya please lang, huwag mo na sanang lasunin yung sarili mo dahil lang sa issues mo sa itsura mo. I understand, Sandy. Thank you. Thank you kay gidawat ko ni mo. Again, sorry ah. Sorry dahil wala na, wala na ako tuyo ato. Sige na, tumayo ka na dyan. Bakit ka ba kasi nakaluhod sa hagdan ng pinto namin eh? <laughs> Sorry. Nakaluhod ko para kuan ba? Pagbukas nimo ng pintuan, dramatic ba? Dramatic? <laughs> ano, pakitan tao? Hindi, Sorry na talaga, Sandy. Sorry na, ha? Huh? Oo na, sige na. Payakap ko, be. Pakis ko, be. <laughs> Kiss? Diyos ko. Ayan, kiss mo sa hagdan. <laughs> namiss, Kakabati lang natin, is agad. Namiss, Mamaya na. Namiss kita eh. Sobra eh. <laughs> Ano ba yan? Huwag nga sa ko, Toti. Sige na, lamig. Huwag ka na makulit. Ano ba? Ayoko sabi. Lamig, may liog ba? Sige na. Sabi ko na nga ba, manyak eh. Manyak agad? Di ba pwedeng lambing lang? Pero okay lang. Sige. Bet ko din naman. Mm. ano ba? Huwag John! Kalbe. Popoy at Hasmi, nagkabati rin kami ni Toti in the end. And our relationship grew even more stronger. Nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan ko sa relasyon namin. At uh, tuluyan ko nang natanggap ang buong pagkatao niya at ganoon din siya sa sarili niya. Ang totoo, tanggap na ng malalapit naming mga kaibigan ang relasyon namin. Sina mom and dad, wala rin namang choice kundi sumang-ayon na rin sa aming dalawa. Two years na kami ni Toti, Popoy at Hasmin. Medyo napag-uusapan na namin ang kasal pero syempre, we're still uh, taking things slow. Maybe a year or two pa. At uh, darating na kami sa puntong yon. Maraming maraming salamat, Popoy at Hasmin, sa oras na binigay nyo para sa sulat ko. At sana, naligayahan din kayo kahit papaano at ang mga listeners nyo. But I'm hoping na meron silang uh, nakuha kahit na katiting na aral o inspirasyon. Totoo nga, madalas wala sa inaasam nating Prince Charming ang happy ending. May mga sitwasyon na kung sino pa ang hindi gwapo o maganda, sila pa ang maghahatid ng tunay na ligaya sa atin. At totoo nga na mo ang isang tao, matatanggap mo kung ano man ang itsura nila. Gaya ko, kahit siguro hindi mayaman si Toti, ay mapapansin ko pa rin siya. Alam kong pangit siya pero it doesn't bother me at all. Kasi alam niya how to make me happy in ways na kahit ako ay eh, hindi ko rin alam. He makes me feel super loved at sapat ng rason yun para mahalin ko rin siya ng totoo. Again, thank you Popoy at Hasmin. God bless sa inyo at sa bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Sandy. Dear M.O.R. Kahit hindi gwapo Kahit na di matalino Oras natin mga kapamilya Tagumpay, tagumpay, tagumpay Success ha <laughs> Ayan na Kaya pala medyo naamoy ko ha May, may rest back ng slight ha hmm. Charing! Anong ah. tagumpay? Success? Ah, ah. Na nakai kay naka... Si Rustico. Ah, okay. Akala ko success na tinawag ka ni Mother Nature. Ano ba? <laughs> Ayan, oy, in fairness, congratulations kay Kuya Rustico, ano, sa hinaba-haba man daw ng uh, ng prosesyon, eh mukhang sa simbahan ito matutuloy, ano? Yeah, pero they're taking it slow. Correct. Nga, pero at least, At aminin. least binibigyan pa rin ni Sandy ang sarili niya para <laughs> makapag-isip. Correct. Excuse na lang niya yon. Charing! Oo. Uh, uh. Ay, basahin muna natin mga reaksyon. Go mula kay uh, ah, Irinez Tubio. Ayan, uh, grabe po naiyak po talaga ako. Ang taray, kahit ano, comedy. <laughs> Sobrang nakakatouch po. Uh, pero nakakatawa. Kinilig tuloy ako. Yan, sabi naman ni Marisa, hashtag tawa much. Grabe, kahit na nag-aaway na sila, natatawa pa rin ako. Parang comedy ang uh, Dear MOR ngayon. Papi Charles, pwede ka nang maging artista. Artista Tara, rin, bigyan rin ng jacket! Agad-agad. <laughs> Wala naman kay Recto Olarte. Good afternoon, DJ Popoy at DJ Yasmin. Parang kasabihan yan yan eh, pangit man ako sa inyong paringin, pag ako ang pinili mong mahalin, sisiguraduhin mundo mo'y pagagandahin. Oo naman. Ayan, oh, ito, sabi niya Rene Porlahe, uh, ah, Popoy at Asmin, kinikilig ako o kinilig ako sa second part ng storya ngayon. Chak, maraming natutunan ang mga nakikinig. Wala talaga sa itsura ang tunay na pagmamahal, kundi sa pagrespeto at pag-unawa sa pagkukulang ng taong mamahalin natin. Ganyan naman kasi Asmin, paano kung uh, maganda ay uh, para sa maganda na lang? Ayan, paano kung ang mga, sabihin na natin yung hindi nabiyayaan ng itsura, eh sila-sila na lang rin. Eh di mm-hmm. walang improvement of the race kung tawagin. Correct. Kaya minsan, di ba, tama mananatiling ano. uh, maganda ang maganda. Correct. Nga lang eh hindi hindi rin ako naniniwala ron. Minsan Nasmin, 'di ba, uh, kahit mm. yung uh, mag-partner, mag uh, yung magjowa, ang maganda ganda, gwapo pero yung bunanak oh, ano parang no. Hindi. Tapos, May kilala akong ganyan. Oh, tapos yung iba naman uh, hindi man kagandahan yung mga itsura ng mga magulang, ang gaganda rin naman ng mga lumalabas. Tama. Oh. Correct. Diba? Mali mo, mm. minana sa mga kanununuan. Oh, ganun. Oh. Mula kay Ann Estevia, kilig to the bones naman bala sa bandang huli. Push mo yan. Sana si Papi Charles ulit ang artist sa susunod na sulat. Nakakatuwa. O, mm. Sige, sa ano ulit? November, bukas, bukas. No- November naman. Ah, November, November. O, umay na kapag bukas. <laughs> sa November ulit. Pag November ano na. yan, Hasmin? One agad-agad. Ito, <laughs> sabi niya, ah, uh, ah, Glessy Makapagal, naiyak naman ako nung nagkasagutan ah, uh, na sila. Ganda ng kwento kasi happy ending. Nakakatuwa yung, uh, ano to, yung uh, huling uh, ano to, yung huling eksena, mm uh, biglang uh, sweet nila. Grabe, ang ganda ng lesson ng kwentong ito. At ang lesson nga ng kwentong ito, Hasmin, eh wag naman tayong huhusga. Correct. Ayan, uh, para sa mga taong uh, hindi nabiyayaan masyado ng itsura. Pero alam mo kung uh, itong si Sandy eh, naging uh, sobrang loud siguro mm-hmm. sa kanyang uh, uh, pagpuna uh, sa hindi kagandahang itsura ni uh, ni uh, sino to? Rustico. Si Rustico uh, siguro na turn off din si Rustico sa kanya Ayan, okay lang yun sa kaibigan. Doon na sa, mm, ang pangit-pangit talaga niyan. O, okay lang, kailangan mo sabihin niya. Kailangan mo namang hindi rin magsinungaling. Eh. Mm-hmm. Pero kapag ka ikaw yung tipo ng mga kumanlait ka naman sa kapwa mo, eh, todo-todo o kahit sino na lang yung uh, nakakapakinig. Ah. Aba, eh, teka lang. Teka lang, baka naman na uh, pagka ikaw na naghahanap, wala nang may gusto sa'yo. Hindi ka na nga ganun kagandahan. Sabihin na natin, pasok ka lang dun sa tama lang. Ah. Correct. Eh, wala pang, ay, turn off, ugali niyan. Ako, alam mo, sasabi ko, dito sa storyang to, ang na-realize ko talagang hindi bibigay ng Panginoon sa iyo lahat, 'di ah, ba? Ah, ah, ah, ah. ah, minsan 'yun nga bibigyan ka ng magandang itsura pero hindi ka mayaman. Hmm bibigyan ka ng magandang katawan pero masama ang ugali mo. Meron naman iba ang pangit mo pero mayaman ka. Mm. 'Di ba? Ang pangit mo pero talented, ang ganda ng personality. Mm. 'Di ba? Nakaka-relate ako diyan minsan, ganyan. Chareng. Etcho. So, Saan doon? 'Yun, hindi sexy pero talented. Chareng. Mm, <laughs> Ayun, ibig lang sabihin talaga yung mga kapamilya, 'yun nga. Uh, God doesn't uh, give you all. And uh, minsan, 'di ba? Ito nga po po yung maganda nga dito. Halimbawa, ah, uh, eto nga, ikaw, alam mo sa sarili mo na di ka biniyaan ng magandang muka, di ba? ang dapat mong gawin dyan, eh, huwag yung magpakalugmok ka, di ba? Gumawa ka ng paraan para matabunan yung negative na tinitignan sa'yo ng tao. Sige, hindi ako gwapo, hindi ako maganda, pero sige, gagalingan ko sa pag-aaral. Mm, di ba? Tama bawi, naman bawi, di ba? Oo, pero not to the extent na ipagmamalaki mo at ipagyayabang mo. Of Katulad course. ng, uh, nung minsan, di ba, nagkamali rin si uh, Rustico na nai, uh, bulalas nai, niya naibulalas kayo. niya yung, uh, ah, mayaman, naman, mayaman ako, ganyan. Mm-hmm. Huwag naman sa ganun. Huwag naman sa ganun ba? hayaan mo na lang na yung ibang tao ang uh, uh, maka-appreciate kung ano yung meron ka. Tama. At sa mga tao naman na really blessed, 'di ba? Meron meron naman talaga eh na akala mo nasa kanila lahat, may mga magaganda na, matalino na, mayaman na. Yun nga parang talagang uh, nung uh, nagpaulan ng biyaya ang Panginoon, sila lahat ang sumalo. Eh be thankful na lang. Mm-hmm. 'Di ba na uh, isa kayo sa iilang mga ganyang tao at uh, imbes na ipagmayabang ninyo, imbes na gawin yung ayan, ano parang bragging right nyo 'yan, eh i-share nyo yan sa ibang tao, di ba? Maging blessing kayo on uh, how to make someone feel beautiful din, di ba? Ayun lang yon mga kapamilya. Tama. Kaya, dahil nga sa amin ang physical na kanyuan ng uh, isang taon. Mumuhulas In time, yan. wala. yan, nawawala, nanunuyot yan, pero yung uh, kabutihan, yung laman ng puso, yan yung maaalala sa iyo ng mga tao mm-hmm. eh. 'di ba? After 10, 15 years, 'yan ang maaalala sa iyo. Kaya dapat 'yan nga ang pinupuhunanan natin. Huwag masyadong yung sa physical na kaanyuan, yung superficial, 'di ba? Dapat ang mas no, superficial? Oo, <laughs> ganun. Superfacial. Chari, superficial, 'di ba? Yung mga hmm. nakikita lang ng mata. 'Di ba? Aminin mo kasi karamihan sa atin, 'di ba? Ah. Yun lagi ang pinagkakaabalahan, pinagkakaubusan ng pera. Pero ang i-workout talaga ninyo, dapat yung ugali, yung personality, mm-hmm. yan dapat. Dahil yan naman ang maaalala talaga ng mga tao. Yan. Kahit ano't ano pa mangyari sa itsura mo, sa isang uh, kisap mata, 'di ba? Hasmi, ang ganda-ganda mm-hmm. mo. Mhm. Ay, alam na natin yung mga ganyang uh, uh, wag naman sana, 'di ba? Uh, knock on wood, ika nga. Ay, ang ganda-ganda mo ngayon, bigla may nangyaring hindi mo. Mm-hmm. Siyempre, aksidente, na naapektuhan yung kagandahang taglay mo. Eh paano Correct. kung masama pa ugali mo? Tama. Yari ka na. Correct. Ganda-ganda mo pero tanga ka naman kausap. <laughs> Yan. 'Di ba? Ang ganda-ganda mo pero wala ka naman laman kausap. Mm. Eh, 'di ba? Kumbaga ang masasatisfy lang sa iyo yung mata lang pero yung kaloob-looban mo, yung feelings, yung emotion, nga ngangi, di ba? Yeah. May nag-text Asmin. Ano yan, nagadaghan? Tama na raw, masakit na. Ha? Masakit, masakit na, na daw? Na masakit na. Ah, okay. Ah, tama na. para talaga sa kanya yon Charing! Kaya naman maraming maraming salamat, Sandy for sharing your story at sana nga eh, mauwi kayo sa maganda ni Kuya ah, Rustico. Sunday, mm-hmm. when I'm awfully low. Siyempre, maraming maraming salamat sa mga gumanap sa ating ah, Dear MOR episode ngayong Monday. Pachito, Papi Charles, Chiki Boom Boom, and Tony. Yon. At bukas, abangan nyo ulit ha. Alas 12, Dear MOR. Kasama nyo po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. At ako naman, si Baby Girl has me.